Dvyliktas skirsnis Mergina buvo tolimiausiame savo kambaryje, tai yra apskritame buduare, į kurį dienų šviesa prasiskverbdavo tik iš viršaus pro rausvų stiklus. Ji gulėjo ant grindų, ant žydro atlaso pagalvėlių, ataustų sidabru, atsišlėjusi į sofą. Išlenkta dešinę ranką atmetusi už galvos, kairiaje jį laikė prie lūpų koralo kandiklį su lankščiu kaljanovoms dėliu kad tabako dūmai patektų jai į burną tik prisigėrė benzoinio vandens, pro kurį jie eidavo dėl jaus kvėpavimo. Jos poza, visai natūrali rytų moteriai, galbūt atrodžiusi nenatūralus koketavimas, jeigu jos vietoje būtų buvusi prancūzijai. Ji vilkėjo įprastinį epyro moterų kostiumą. Balto atlaso kelnes, įsiuvinytas rausvomis gėlėmis ir neuždengiančias vaikiškų kojų – kurios būtų atrodžiusios tarsi iškaltos iš paroso marmuro, jeigu nebūtų žaidusios dviem mažais auksu ir perlais išsiuvinėtais sandalais su užriestais galais. Palaidinukė išilginiais baltais ir žydrais dryžiais, su plačiomis keltomis rankovėmis, su sidabrinėmis kilpelėmis ir perlų sagomis. Pagaliau lyg ir korsažą, užsekta trimis deimantų sagomis ir su trikampe iškirpte, apnuoginančią kaklą ir viršutinę dalį krūtiniais. Jos liemenį juosi ryškių spalvų juostas su ilgais šilkiniais kutais, kuriais taip didžiuojasi mūsų elegantiškus paryžietais. Ji buvo užsidėjusi auksinę, perlais įsiūtą kepuraitę, šiek tiek pakreiptą į šoną, o į melsvai juodus plaukus įsisegusi nuostabę gyvą purpurinę rožę. Jos veidas pasižymėjo tobulų graikiškų grožių, didžiuliais juodo švelnius akys – tiesi nosis, raudonos kaip koralai lūpos, balti lyg perlai dantys. Ir visas tas žavesys buvo nutviekstas jaunystės pavasario su visu jo švitėjimu ir aromatu. Haidai buvo nedaugiau kaip 19 ar 20 metų. Montekristas iškvietė kambarinę graikę ir liepė paprašyti, kad Haidė leistų pas ją apsilankyti. Užuot atsakiusi, Haidė ženklų liepė kambariniai pakelti durų portjerą – ir tarp jų keturkampių rėmų pasirodė gražus gulinčios merginos paveikslas. Montekristas įėjo. Haidai pasirėmė vieną ranką, nepaleisdama kaljanų, ir šipsodamasi ištėsi grafui kitą ranką. Kodėl tu klausi? Tarė ji skambė spartus ir ateinų moterų kalba. Ar leisiu įeiti pas save? Argi tu jau nebe mano ponas, o aš jau nebe tavo vergi? Montekristas taip pat nusišypsojo. Haida, tarė jis, jūs žinote. Kodėl nesakai man tu, kaip visada, pertraukė jį jaunoji graikį. Ar aš kuo nusikaltau? Tuomet reikia mane nubausti, bet nesakyti man jūs. Haida, toliau kalbėjo grafas. Jau žinai, kad mes esame Prancūzijoje ir vadinasi, tu esi laisva? Kaip laisva, paklausė mergina. Gali mane palikti? Tave palikti? Kodėl man tave palikti? Argi aš žinau? Mes susitikinėsime su žmonėmis? Aš nieko nenoriu matyti. Jeigu iš tų gražių jaunuolių, su kuriais susitiksi, koks nors tau kris į akį, aš nebūsiu toks žiaurus. Aš niekada nesu mačiusi gražesnių už tave vyrų ir nieko nesu mylėjusi, tik savo tėvą ir tave. Vargšas kūdikė, tari Montekristas. Juk tu niekada su niekuo ir nesikalbėjai, tik su tėvu ir manim. Tai kas? Daugiau su niekuo ir nenoriu kalbėti. Mano tėvas vadindavo mane savo džiaugsmu, tu vadini savo meilę, ir abudu kreipėteis į mane mano kūdikį. Tu dar prisimeni savo tėvą Haidę. Mergina nusišypsojo. Jis čia ir čia, atsakė ji, dėdama ranką prie akių ir širdies. O kur aš? paklausė juokdamasis Montekristas. Kristas. Tu visur, atsakė ji. Montekristas paėmė Haidės ranką ir norėjo pabučiuoti, bet nuširdus kūdikis ištraukė ją ir atkišo jam kaktą. Dabar, žinai, Haidė, tarė jis, kad tu laisva, kad tu ponia, kad tu karalieniai. Tu gali kaip ir anksčiau vilkėti savo kostiumą ir gali pakeisti jį. Jei nori būk namie, jei nori važiuok, tavęs visuomet lauks pakinkyta karieta. Ali ir Mirta Visur tave lydės ir vykdys tavo įsakymus. Tik aš prašau tave vieno dalyko. Sakyk, saugok savo gimimo paslaptį, nei žodžiu neprasitark nei apie savo praeitį, nei apie savo garsų tėvą, nei apie nelaimingą motiną. Aš jau sakiau tau, ponė, kad su niekuo nesusitiksiu. Klausyk, Haidė, Gal toks rytietiškas užsidarimas bus neįmanomas Paryžiuje. Ir toliau studijuok šiaurės kraštų papročius, kaip dariai Romoje, Florencijoje, Milane ir Madride. Tad visuomet išeis tau į naudą, ar gyventum čia, ar grįžtum į rytus. Mergina pakėlė grafą didelės dreignas akis ir tarė. Tu nori pasakyti, kad mes grįšime į rytus, mano ponė? Taip, mano kūdikė atsakė Montekristas, juk tu žinai, kad aš niekada tavęs nepaliksiu. Ne medis skiriasi su žiedais, o žiedai skiriasi su medžiu. Aš niekada tavęs nepaliksiu, ponė, tari Haidai. Aš žinau, kad nepajėgsiu gyventi be tavęs. Vargšas kūdikė. Po dešimties metų aš būsiu jau senas, o tu po dešimties metų tebe būsi jauna. Mano tėvas turėjo ilgą žilą barzdą, bet tai nekliudai man jį mylėti. Mano tėvas turėjo 60 metų, bet jis atrodė man gražesnis už visus jaunuolius, kuriuos aš matydavau. Bet sakyk, kaip tu manai, ar priprasi prie mano kraštų? Ar tave matysiu kasdien? Tai kam dar klausi manęs, ponė? Bijau, kad tau bus nuobodu? Ne, ponė. Juk rytais galvosiu, kad tu ateisi, o vakarais prisiminsiu, kad buvai atėjęs. Be to, kai aš viena gyvenu prisiminimais, regiu didžiulius paveikslus, nepriepimus horizontus su Pindu ir Olimpu tolumoje. O mano širdį visada būna užvaldę trys jausmai, kurie neleidžia man nuobodžiauti – liudesys, meilė ir dėkingumas. Tu puikiai epyro duktė Haida, švelni ir poetiška, ir matyti, kad tu kilusi iš deivių, kurias pagimdė tavo šalis. Būk rami mano kūdikė, aš pasirūpinsiu, kad tavo jaunystė nenueitų niekais. Nes jeigu tu myli mane kaip tėvą, aš myliu tave kaip savo kūdikį. Tu klysti, ponė. Tėvą aš mylėjau ne taip, kaip tave myliu. Mano meilė tau netokia meilė. Mano tėvas mirė, o aš likau gyventi, bet jeigu tu mirsi, mirsiu ir aš. Su šypsena, kupina nuo širdaus švelnumo grafas ištiesi merginai ranką. Ji kaip paprastai pakėlė ją prie lūpų. Šitaip nusiteikęs pasimatyti su Moreliu šeima, grafas išėjo šnipždėdamas spindaro eilės. Jaunystė gėlė, o meilė jos vaisius. Laimingas vynogininkas, kuriam jis pamažu sirpo. Karieta, kaip grafas buvo liepęs, jau laukė. Jis įsėdo ir arkliai, kaip visada, pasileido šuoliais. 14 skyrius Morelių šeima Po valandėlės grafas nuvažiavo į Melę gatvę prie namo numeris septintas. Namas buvo baltas, linksmas ir kiemą prieš jį puošė dvi nedidelės žydinčių gėlių klombus. Grafas pažino, kad vartininkas jam atidaręs vartus senasis koklitas. Bet kadangi koklitas, kaip skaitytojas prisimena, turėjo tik vieną akį ir ta pati per devynerius metus buvo labai nusilpusi, jis grafo nepažino. Norint privažiuoti prie paradinių durų, reikėdavo apsukti nedidelį fontaną trykštantį iš baseinų papušto keukutais ir akmenėmis. Prabanga, kuri kaimynams sukėlė nemažą pavydą ir dėl kurios tas namas buvo pramintas mažuoju versaliu. Nereikia nei sakyti, kad šiame baseine nardi daugybė raudonų ir geltonų žuvyčių. Pats namas, neskaitant apatinio aukšto, kuriame buvo virtuviais ir rūsiai, turėjo dar du aukštus ir mansardą. Jaunoji pora jį buvo nusipirkusi draugė su didžiulė dirbtuve ir sodu su dviem paviljonais. Emanuelis tučto jau suprato, kad šitą išdėstyti trobesiai gali duoti šiek tiek naudos. Jis pasiliko namą, pusę sodo ir atsiskyrė į mūrinę sieną nuo dirbtuvės, kurią draugė su paviljonais ir jiems priklausančia sodo dalimi išnuomojo. Taigi jis įsitaisė labai nebrangiai ir atskirai, kaip rūpestingiausias San Žermenų priemeščių gyventojas. Valgomasis buvo iškaltas pjaustytų ažvalų, svetainė raudonmedžių, aptraukta žydrų aksomo, mėgamasis citrinmedžių ir apmuštas žalsvų šilku. Be to buvo darbo kabinetas Emanueliui, kuris nedirbo jokio darbo, ir muzikos kambarys Žiulį, kuri negrojo jokių instrumentų. Visas trečias aukštas buvo skirtas Maksimilianui. Čia buvo visiškai toks pat butas, kaip sesers, tik valgomasis paverstas biliardinę, kur jis atsivesdavo savo draugus. Jis pats prižiūrėjo, kaip valomas jų arklys ir rūkė cigarą netoli įėjimo į sodą, kai prie vartų sustojo grafo karieta. Koklitas, kaip jau sakėme, atidarė vartus ir Batistenas, nušaukęs nuo sėdynys, paklausė, ar grafas Montekristas gali pamatyti ponus Erbo ir poną Maksimilianą Morelį. Grafas Montekristas, sušuko Morelis, mesdamas cigarą ir skubėdamas pasitikti svečių. Kaipgi mes galime nesidžiaugti jų apsilankimu, dėkoju grafė, nepaprastai dėkoju, kad neužmiršote savo pažado. Ir jaunasis karininkas, taip karštai paspaudė grafui ranką, jog šis negalėjo suabejoti prieimimo nuo širdumu ir aiškiai pamatė, kad visi nekantriai jo laukia ir džiaugsmingai sutinka. Eime, eime, tarė Maksimilianas, aš pats jūs supažindinsiu nereikia, kad apie tokį žmogų praneštų tarnas. Sesuo sode jis kainioje peržydėjusius rožių žiedus. Svainis skaito savo laikrašius, spaudą ir debatus, per šeši žingsnius nuo jos nes visur, nors ir kažin kur būtų ponia Erbo, keturių metrų spindulių rasite ir pona Emanuelį. Ir atvirkščiai, kaip sakoma Politechnikos mokykloje. 20 ar 25 metų moteris, apsivilkusi šilkiniu halatu ir kruopščiai skabiusi nuvytusius geltonų rožių žiedlapius, išgirdo jų žingsnius ir pakėlė galvą. Ši moteris buvo mūsų pažįstama mažoji Žiuly, pasidariusi, kaip jai ir pranašavo Thompsono ir French banko įgaliotinis, ponia Erbo. Pamačiusi svetimą žmogų jį riktelėjo, Maksimilianas ėmė juoktis. Nebijok, sesuo, tarė jis. Nors grafas vos kelius dienos Paryžiuje, bet jis jau žino, kas yra rentininkė iš Mare, ir jeigu nežino, tai sužinos į tave pasižiūrėjęs. Ak, ponė, tarė Žiulį, atvesti jūs šitaip. Ak, kaip išdavė mane brolis, jam visai nerūpi, kaip atrodo vargščiai jau sesuo. Penelonai, penelonai! Senis, kuris kaupė siaurą bengališkų rožių lysvę, įbedė kastuvą į žemę ir nusijėmęs kepurę prie jų artin, stengdamasis, kiek tai įmanoma, nusleipti gumulą kramtumojo tabako, kurį tučto jau nustumė liežuviu tolyn už žando. Keletas baltų gėjų sidabrino dar tankius jo plaukus rudas veidas ir drasus kvarbo žvilgsnis, rūdė jį buvus jūrininką, įdegusį ekvatoriaus saulyje ir žinanti, kas yra audros. Man rodos, jūs mane šaukite, panelė Žiulį, paklausė jis, šit aš ir atėjau. Senu įpratimu, Penelonas vadino savo šeimininko dukterį panelė Žiulį ir niekaip negalėjo priprasti ją vadinti ponę Erbo. Penelonai, tarė Žiulį, pasakykite ponui Emanueliui, kad mus aplankė brangus svečias, o Maksimilianas nuves grafą į svetainę. Paskui kreipėsi į Montekristą. Manau, kad leisite palikti jūs valandėlę. Ir nelaukdama grafų sutikimų, jie apibėgo klombą ir šoniniu takeliu puolė į namus. Mielas ponė Morelį, tarė Montekristas, su širdgėlą matau, kad sudrumšiau jūsų šeimos ramybę. Žiūrėkite, žiūrėkite, atsakė juokdamasis Maksimilianas – Antai ir vyras nudūmė keisti savo palaidiniais į surdatą. Tikėkite manim, jūs visi pažįstamėlė gatvėje, jūsų laukia. Jūsų šeima, man rodos, laiminga, tari grafas tartum atsakydamas į savo paties mintis. Tai be jokios abejonės, ponas grafė. Kągi, juk jiems nieko nestinga, ko reikia laimė. Jie jauni, linksmi, myli vienas kitą ir nors jiems teko matyti didelius turtus, su savo 25 tūkstančiais frankų rentaus, mano esą tokie turtingi kaip Rothschildas. Vis dėlto 25 tūkstančiai frankų pajamų nedaug, tarė Montekristas, ir jo balsas buvo toks švelnus, kad sujaudino Maksimiliano širdį kaip mylinčio tėvo balsas. Bet juk tai mūsų jauniesiems neriba, tikriausiai jie irgi pasidarys milijonieriais, jūsų svainis advokatas ar gydytojas. Jis buvo komersantas grafė ir tvarkė mano mirusio tėvo firmą. Ponas Morelis mirė palikdamas 500 tūkstančių frankų kapitalą. Jo pusė teko man ir pusė seseriai, nes mes buvome tik du vaikai. Jos vyras vesdamas ją buvo beturtis, tačiau taurus, sažiningas, šviesaus protų ir turėjo nesuteptą vardą. Jis panorėjo turėti tiek pat, kiek jo žmona, užtat dirbo tol, kol sutaupė 250 tūkstančių frankų – Tam prireikė šešerių metų. Tikėkit manim, ponas grafė, buvo graudu žiūrėti į juos, tokie darbštus, tokie draugiški, jie būtų galėję kaip reikiant praturtėti, sugebėjimų užteko, bet nepanorėjau keisti tėvo firmos tvarkos. Ir tai, ką jie pasiekė per šešerius metus, naujo tipo žmonės būtų padarę per dviejus ar trejus metus. Visas Marcelis ir dabar žavisi drąsių jų pasiaukojimu. Pagaliau vieną dieną Emanuelis priejo prie savo žmonos, kuri baigė išmokėti pagal įsipareigojimus. Žiulį, kreipėsi jis, štai paskutinis šimto frankų rytinėlis, kurį man ką tik įteikė koklitas. Ir dabar turėsime tuos 250 tūkstančių frankų, kuriuos buvome numatę susitaupyti. Ar tu pasitenginsi tuo kukliu turtu, kurio nuo šios dienos mums turės pakakti? Mūsų firma per metus daro milijoninę apyvartą ir gali duoti 40 tūkstančių frankų pelno. Jeigu panorėsime, per valandą galėsime parduoti už 300 tūkstančių frankų savo klientūrą. Štai pono Delone laiškas. Ta suma jis siūlo mums už mūsų firmą, kurią nori prisijungti prie savo. Spręsk, ką daryti. Mano mielas, atsakė sesuo. Morelio firmai gali vadovauti tik Morelis. Argi neverta atsisakyti 300 tūkstančių frankų, kad visam laikui apsaugotume savo tėvo vardą nuo visokių likimo užmačių. Aš irgi taip manau, atsakė Manuelis, bet norėjau išgirsti tavo nuomonę. Aš ją pasakiau. Mes gavome tiek, kiek buvome užsibrėžę, apmokėjome visus savo vekselius. Galime suvesti šių dviejų savaičių sąskaitas ir uždaryti kasą. Taip ir padarykime. Tučto jau jie taip ir padarė. Buvo trečia valanda. 15 minučių ketvirtos atėjo klientas apdrausti dviejų savo laivų. Tai galėjo duoti 15 tūkstančių frankų grino pelno. Būkite malonus, tarė jam Emanuelis, kreipkitės šiuo reikalu į mūsų kolegą, poną Delone. Mes jau likvidavome savo kontorą. Kada? paklausė nustebęs klientas. Prieš 15 minučių. Štai kodėl mano sesuo ir svainis turi tik 25 tūkstančius metinių pajamų – Toliau kalbėjo šipsodamasis Maksimilianas. Vos tik Maksimilianas baigė savo pasakojimą, kuris vis labiau džigino grafui širdį, pasirodė įsipustęs Emanuelis su surditu ir skrybelė, Jis nusilenkė kaip žmogus, labai vertinantis svečių jam suteiktą garbę. Paskui apėjęs su grafu žydinti gėlyną, nuvedė jį į namą. Svetainė gardžiai kvepėjo gėlėmis, kurių buvo pilna didelė japoniška vaza. Ant slengščių stovėjo ir laukė grafų žiulį, tvarkingai apsirengusi ir koketiškai susišukavusi. Tam ji sugaišo nedaugiau kaip dešimt minučių. Dideliame narve čiulbėjo paukščiai. Už langų, anapus mėlynų aksomo užuolaidų, buvo matyti gluosnio ir rausvosios akacijų šakų su žydinčiomis kekėmis. Šiame žavingame kampelyje viskas dvelkė taika, pradedant paukščių giesmėmis ir baigiant šeimininkų šypsniais. Vos įžengęs iš juos namus, grafas pajuto, kad ir jį jaudina šių žmonių laimį. Jis buvo tylus ir susimastęs, visai užmiršo, kad reikia grįžti prie pokalbį nutrūkusio po pirmųjų sveikinimusi žodžių. Staigais pastebėjo, kad stojo nejauki tyla ir vargais negalais atitrūko nuo tylių savo svajonių. Pone, tarė jis, atleiskite, kad taip jaudinuosi, Tai tikriausiai atrodo jums keista. Jūs pripratę prie tos ramybės ir laimės, o man taip neįprasta matyti patenkintą veidą, kad negaliu atplėšti akių nuo jūsų ir jūsų vyro. Mes iš tiesų labai laimingi, atsakė Žiulį, bet mums teko ilgai kentėti ir mažai kas mokėjo už savo laimę tai brangiai. Grafo veidė šmeištelėjo smalsumas. Tai ilga šeimos istorija, kaip jums jau sakė Šato Reno, tarė Maksimilianas – Jūs grafiai pratęs matyti nepaprastas katastrofas ir didingus džiaugsmus. Jūs mažai te dominatas liūdnas šeimos vaizdelis, bet Žiulį sakė teisybę. Mes daug iškentėjome, nors mūsų kančios ribojosi tik šeimos gyvenimu. Ir Dievas, kaip visuomet, atsimtė jums, kenčiantiems paguodą, paklausė Montekristas. Taip, grafė, atsakė Žiulį, Mes turime tai pripažinti, nes jis pasielgė su mumis kaip su savo išrinktaisiais. Jis atsiuntė mums savo angelą. Raudonis nutviskė grafo veidą. Norėdamas paslėpti jaudinimasi, jis užsikosėjo ir prisikišo prie lūpų nosinę. Tas, kas gimęs šilkuose ir niekada nieko netroško, tarė Emanuelis, nepažįsta gyvenimo laimės – kaip nemoka vertinti giedro dangaus tas, kuris niekada nebuvo patikėjęs savo gyvybės keturioms lentoms, kurias blaško siautėjantį jūrą. Montekristas atsistojo ir nieko neatsakęs, nes iš virpančio balso būtų supratę, kad jis jaudinasi, pamažu ėmė vaikščioti šian bei ten po svetainę. Mūsų prabanga tikriausiai jūs juokina grafę, tarė Maksimilianas, akimis sekdamas Montekristą. Ne, ne, atsakė Montekristas, labai išbliškęs, prisispaudęs vieną ranką prie smarkiai plakančių širdies, o kita rodydamas krištolinį gauptą, po kurio ant juodo auksaminio pagalvėlių rūpestingai buvo padėta šilkinė mėgsta piniginė. Aš tik žiūriu, kokia čia piniginė, kurios vienoje pusėje tarytum įkištas kažkoks popirgalis, o kitoje gana neblogas deimantas. Maksimiliano veidas surimtėjo ir jis atsakė. Čia grafė pats brangiausias mūsų šeimos lobis. Iš tikrųjų, Deimantas gana gražus, tarė Montekristas. Ne, grafė, mano brolis turi galvoje nebrangakmenio vertę, nors jie ir siekia šimtą tūkstančių frankų. Jis tik nori pasakyti, kad daiktai šioje piniginėje relikvijos to angelo, apie kurį jums buvome užsiminę. Pone, aš nesuprantu jūsų žodžių ir vis dėlto nedrįstu prašyti, kad juos paaiškintumėte – nusilenkdamas atsakė Montekristas. Atleiskite, aš nenorėjau būti nemandagus. Nemandagus, grafė? Ką jūs? Mums džiugu apie tai pasakoti. Jeigu norėtumėte laikyti paslaptyje kilnų poilgį, kurį primena šį piniginį, ji nebūtų čia taip viešai padėta. Ne, mes džiaugtumės, jei galėtume tai išgarsinti visam pasauliui kad nežinomas mūsų geradarys atsilieptų nors menkiausią žinutę. Šit kaip, tarė Montekristas dusliu balsu. Grafė, tarė Maksimilianas, pakėlęs krištolinį gaubtą ir pagarbiai palietęs lūpomis šilkinę piniginę. Ja laikė savo rankose žmogus, kuris išgelbėjo mano tėvą nuo mirties, mus nuo skurdo, o mūsų vardą nuo nešlovės. Žmogus, kurio dėka mes, nelaimingi vaikai, pasmerkti sielvartui ir vargui, šiandien iš visų pusių girdime, kaip žmonės žavisi mūsų laimę. Šį laišką Maksimilianas ištraukė raštelį iš piniginiais ir padavė grafui, kilnus nepažįstamasis parašė tą dieną, kai mano tėvas ryžusi žengti lemiamą žingsnį, o šį daimantą jis padovanojo mano sesers kraičiui. Montekristas įskleidė laišką ir perskaitė jį jausdamasis neapsakomai laimingas. Tai buvo raštelis mūsų skaitytojams jau žinomas, adresuotas Žiulį ir pasirašytas jūrininko Sindbado. Jūs sakote nepažįstamasis? Vadinasi, žmogus padaręs jums tą paslaugą liko nežinomas? Taip, ponė. Mums neteko laimės paspausti jam ranką, nors meldėme Dievo šiaus maloniais, kalbėjo Maksimilianas. Šis įvykis toks paslaptingas, kad mes iki šiol nieko nesuprantame. Viską tvarkė neregima ranka, galinga kaip burtininko. Bet vis dėlto aš turiu vilti, kada nors pabučiuoti tą ranką, kai bučiuoju piniginę, kurią ji laikė, pasakė Žiulį. Prieš ketverius metus Penelonas buvo trijeste. Penelonas grafė senasis jūrininkas, kurį matėte su kastuvu rankose ir kuris iš botsmano virtų sodininku. Taigi Penelonas, būdamas trijeste, matė krantinėje vieną anglą, besirenginti išplaukti jachtą, ir pažino, kad tai tas pats žmogus, kuris 1829 metais birželio 5 dieną aplankė mano tėvą ir kuris rugsėjo 5 atsiuntė man šį laiškelį. Be abejo, tai buvo tas pats nepažįstamasis, kaip tvirtina penalonas, bet jis neišdrysęs jo užkalbinti. Anglas, susimastęs tarė Montekristas, kuriam kėlė nerima kiekvienas džiulį žvilgsnis. Sakote, anglas? Taip, tarė Maksimilianas Anglas, kuris pas mus buvo atvykęs kaip Thompsono ir Frenčio banko įgaliotinis. Štai dėl ko aš krūptelėjau, kai jūs pas Morserą pasakėte, kad Thompsonas ir Frenčis yra jūsų bankininkai. Visa tai įvyko, kaip jums sakėme, 1829 metais. Dangaus vardu pasakykite, ar jūs nepažinojote šio anglo? Bet jūs sakėte, kad Thompsono ir Frenčio bankas visada neigi padaręs jums šią paslaugą. Taip, Tai gal tas anglas buvo dėkingas jūsų tėvui už kokį gerą poelgį, jo paties užmirštą ir pasinaudojo šią dingstimi, norėdamas padaryti jums paslaugą. Galima, ponė, ir šiaip ir taip spėlioti, net manyti, kad tai stebuklas. Kuo jis buvo vardu? paklausė Montekristas. Jis nepasisakė kito vardo, atsakė Žiulį įdėmiai žiūrėdama į grafą tik tą, kuriuo pasirašė laiškelį – jūrininkas Sindbadas. Bet juk čia turbūt ne vardas, o slapyvardis. Matydamas, kad žiulį žiūri jį dar įdėmiau ir klausosi jo balso, grafas pridūrė. Ar jis nebuvo maždaug tokio pat ūgio kaip aš, gal net kiek aukštesnis, lieknesnis, su aukšta apykaklė, stipriai suveršta kaklaraiščiu, iki kaklo užsisakstis aptimta surduta ir visada su pieštuku rankoje. Tai jūs jį pažįstate? sušuko žiulys spindinčiomis iš džiaugsmo akimis. Ne, atsakė Montekristas, aš tik spėjau. Pažinojau lordą Vilmorą, kuris buvo greitas šitai pasielgti. Likdamas inkognito? Tai buvo keistas žmogus, jis netikėjo dėkingumu. Viešpatie sušuko žiulį pliaukštelėjusiu rankomis. Tai kuogi tas nelaimingas įstikėjo? Jis tuo netikėjo bent tuo metu, kai aš su juo susitikdavau, atsakė Montekristas, kurį nepaprastai sujaudino ta šūksnis įsiveržęs iš sielos gelmių. Galbūt nuo to laiko jis įsitikino, kad dėkingumas egzistuoja. Ar jūs pažįstamas su tuo žmogumi, grafė? paklausė Emanuelis. Jeigu jūs pažįstamas su juo grafė, sušuko Žiulį, sakykite, ar galite mūsų nuvesti pas jį, parodyti mums jį, pasakyti, kur jis yra. Klausyk, Maksimilianai, klausyk, Emanuelį, Juk jeigu kada nors su juo susitiksime, jis negalės nepatikėti, kad yra dėkingų širdžių. Montekristas pajuto akise ašaras. Jis vėl perėjo per svetainę. Dėl dievo grafė, tarė Maksimilianas, jeigu ką nors apie tą žmogų žinote, pasakykite mums viską, ką žinote. Deja, tarė Montekristas, tenkdamasis paslėpti jaudinimasi, jeigu jūsų geradarys iš tikrųjų lordas Vilmoras – Bijau, kad jums niekada neteks su juo susitikti. Išsiskyriau su juo maždaug prieš trejata metų palerme. Jis rengėsi vykti į pasakiškiausią šalis, taigi labai abejoju, kad jis kada nors grįž. Ak, ponė, kaip žiauru tai, ką jūs sakote. Sušuko žiulį pasibaisėjusi ir jos akys pasruvo ašaromis. Jeigu lordas Vilmoras būtų matęs, ką matau aš, nepaprastai nuoširdžiai tarė Montekristas, žiūrėdamas į tuos vaiskius perlus, kurie ritusi žiulys kruostais. Jis būtų vėl pamilęs gyvenimą, nes jūsų ašarus ji būtų sutaikiusius su žmonija. Jis ištiesė ranką žiulį, kuri jam padavė savoje užkerėtą grafų žvilgsnį ir balsų. Bet tas lordas Vilmoras, tarė jie griebdamasi paskutiniais vilties, turėjo tėviškę šeimą giminės – juk kas nors jį pažinojo, nejaugi mes negalėtume. Neverta ieškoti, ponė, tari grafas. Nekurkite mielų svajonių iš tų žodžių, kurie man netyčiai sprūdo. Vargu ar lordas Vilmoras, tas žmogus, kurio ieškote. Jis buvo mano bičiulis, aš žinodavau visas jo paslaptis, jis būtų man ir tą papasakojęs. Jis jums nieko neminėjo, sušuko Žiulį, nieko. Niekada neprasitari nei žodžiu, iš kurio būtų galima įspėti? Niekada. Bet jūs iš karto jį paminėjote. Žinote, ar mažakas ateina į galvą? Sesuo, tarė Maksimilianas, norėdamas padėti grafui, mūsų svečių teisybė. Prisimink, ką mums taip dažnai sakydavo mūsų tėvelis, ne anglas mums atnešė tą laimę. Montekristas krūptelėjo. Jūsų tėvas jums sakė, ponas Morelė, žvaliai paklausė jis. Mano tėvas grafė į šį įvykį žiūrėjo kaip į stebuklą. Mano tėvas tikėjo, kad mūsų geradarys buvo atsikėlęs iš kapų. Tai buvo toks jaudinantis tikėjimas, kad aš, nors jam ir nepritariau, nenorėjau jo greuti toje kilnioje širdyje. Kiek kartų jis susimastydavo, kuždėdamas brangaus žuvusio draugo vardą. Prie mirties lenkščio, kai amžinybės artumas nutviskė jo mintis kažkokią nuo pasaulio šviesa, tas spėjimas virto įsitikinimu. Ir štai kokie paskutiniai jo žodžiai ištarti prieš mirtį. Maksimilijanai, tai buvo Edmonas Dantesas. Po šių žodžių vis labiau blikštas grafo veidas baisiai išbalo. Visas kraujas siūptelėjo į širdį, jis negalėjo ištarti nei žodžių. Pažiūrėjęs į laikrodį, tarsi tik dabar prisiminęs laiką jis pasiėmė skrybelę, kažkaip staigiai ir sumišęs atsisveikinu su pone Erbo ir paspaudęs ranką Menueliui ir Maksimilianui. Pone, tar jis, leiskite man ir atkarčiais jūs aplankyti, man gera jūsų šeimoje ir aš dėkingas jums už prieimimą, nes pirmą kartą per daugelį metų užmiršau laiką ir skubiai išėjau. Koks keistas žmogus tas grafas Montekristas, tarė Emanuelis. Taip, tarė Maksimilianas, bet man regis jis turi aukso širdį ir aš esu tikras, kad jis mus myli. Jo balsas įsmigo man į pačią širdį, tarė Žiulį, ir net pasirodė, tartum girdžiu jį nebe pirmą kartą. Penkioliktas skyrius. Piramas ir Tizbė. Praėjus du trešdalius Sent Onore priemiščio, kitapus gražaus namų, kurio nenustelbė net puikus šio turtingo kvartalo pastatai, galima pamatyti erdvų sodą. Vešlus jau kaštonai iškilė viršum impozantiškų, bemaž kaip tvirtovį sienų, ir kiekvieną pavasarį rausvi ir balti jų žiedai krinta į dvi išraižytas akmeninės vazas ant dviejų keturkampių stulpų su geležinėmis Liudviko 13 laikų grotomis. Nors šiuose dviejose vazuose auga puikūs napučiai, supantys vėjyje gislotus lapelius ir purpurinius žiedus, šiuo didingu įėjimu nesinaudojama jau nuo gana senų laiko, kai namų savininkai nutarė pasilikti savo tik patį namą, sudintą medžiai skiemą į priemišio pusę ir sodą aptvertą statiniais, už kurių anksčiau buvo puikus daržas priklausęs tai pačiai sodybai.